11. birinchi kitobning nomi ma'nisi va o'zining qiyirliqi so'zlanadi kitobning nomini Qutadgo bilik qo'ydim o'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin Men so'zimni so'zladim va bu kitobni yozdim bu ikki dunyoni tutishga sunilgan qo'l bo'lsin kishi har ikki dunyoni baxtlik holda qo'lida tutolsa baxtlik bo'ladi bu so'zim haq rostdir kun tug'di aligni so'z beshi dedim ey yaxshi kishi uning ta'rifini qilay uningdan keyin oy to'ldini so'zladim uningdan muqaddas baxt kuni yo'riydi bu kun tug'di deginim qonun adolatdir oy to'ldi deginim baxt saodatdir uningdan keyin o'gdilmishni so'zladim u aql idrokning nomi bo'lib kishilarni yuksaldirdi buningdan keyingisi udg'urmishdir uni o'zim oqibat deb ta'rifladim so'zimni shu to'rt narsa ustida so'zladim o'qisang hammasi yechiladi ko'zingni o'tkir qil xushal xuram hayot kechirgan ey yaxshi yigit so'zimni zoyi qilmay ko'ngil qo'yib angla tirishqin adolat yo'lidan adashma yigitlikingni zoyi qilma uning foydasini ol yigitlikingni qadrla u tezli o'tib ketidi qanchalik mahkam tutsangmi tiriklik sendin qochadi seningda yigitlik kuch quvvati bor ekan uni zoyi qilma davomli toat ibodat qil yigitlikimga qayg'uraman o'kinaman ammo o'kinishimning foydasi yo'q so'zimni to'xtataman kimning umrida yeshi qirqqa yetsa yigitlik u ar bilan xo'shlashidi manga ellik yeshim qo'lini takkuzdi qo'zg'un tusidek qora beshimni oqqudak qildi oltmish yosh әмді meni кәл deb чақырып атыды. Әжел пістірмісігі yoluqmasam, әмді ұяққа мұ барымен. Кімнің еші 60 hesabını түгессе, uningdan hayot lazzati ketadi yozi qish bo'ladi o'ttiz yoshda yiqqanlarni ellik yosh yondirib oldi oltmish yosh qo'l uzatsa nimalarni qilmaydi ey ellik yosh men sanga nima qilgan edim nemishqa mendan o'ch elishqa turding yigitlikimdagi barcha ishim lazzatlik edi Әмді менің яйдыған ешімні оғы қылды. Қаддым оқтек төз, қалбім ядек әгірі еді. Қалбімні оқтек қылғыча, қаддым ядек болды. Жігітлік, маңы немі жығып бәген болса, қирлық келіп еп кетті. О, саңы ме келеді? Ей, құтылдыр ғочы, кәл. meni qutuldur mushaqqat bilan yil oylarning tutquni bo'lib qoldim oyig'im kishansizli qutlashdi mangammas bo'ldi ko'radigan ko'z qorchiqim qorong'ulashdi yo'rimas bo'ldi hayot lazzati katti qalbimning o'ti o'chdi yigitlik nomi meningdan yiroqlashdi O'yg'on, ey ölümge o'limga hozirlan. O'tib ketgan kunlaring uchun un selib yig'la. Vaqt behudu behuda ketti. Qağın Qolgan kunlaringda o'zingni so'rig'in. Ey muhtaysız, mangu va doim tirik egam. Bu sansiz tiriklarni o'lim uchun yaratqansan sandin bu so'z bilan duo tilayman meni bir muncha vaqt tirik qil yeshimni uzart seningdin kuch quvvat tilab bu so'zni boshladim buni tugatgicha salli kuch bagin ey egam ey tilim Yaramsızlarını menden yıraklaştırgıcı, yaratqıcı egemni tinmay medhile. Çünkü o talladı, yarattı, könglimni yoruttu. Könglimni doğru yol ve hatırcamlık işçide tuttu. Karangudu idim, tünümni yoruttu. Zulmetti idim, kunimni tug'dirdi odishib yurgan edim yo'limni ko'stib badi u saqlamagan bo'lsa o't ko'yatdim u meni tollidi oyridi yuksaldirdi ham ozg'ullo yo'lidan chiqadi ko'nglimni yorug'liq bilan zinnatladi tilimni shahodat bilan bezidi qalb ko'z idrok aql va bilim badi tilimni echib so'zimni ravon qildi meni yetakliguchi so'yimlik payg'ambarning yo'lidir shu payg'ambarlar menga yo'l ko'rsatguchi bo'lsin bularning hammasi egamning fazilatidan edi u mendek toatsiz qulini qadrlik qildi yana oila va yillo hayot yashasammi buning shukrisini qandoq ado qilaman ilohim bu ojizligimni bilasan shunga mushkilim va muhtojligimni sangala ochaman bularning hammasiga loyiq shukur qilolmayman manga o'zing rahim qil hikmatingga aql yetmaydi meni tuz va to'g'ri yo'ldan chiqama mendan bu iman to'nini yashmagin mening bu jinim tenimdan chiqar vaqtida oxirgi nafsimni shahodat bilan uz qora yer qetida o'zim yolg'iz qolganimda manga u köp ko'p rahmat Mən ta əssiz bir mən.'' gunohim nurg'un ey qadrdon o'z pazling bilan meni kechirgin borliq mo'minlarning hammasiga yor yo'lak bo'l atki boqiy olamning didorini bugunli ko'rsat